al'amarin markahul sabus kuwa kashe gari da sassafe ya samu ko isa ɗakin mahaifiyarsa samaratu da zuwa iske ta a zaune tana nazari a cikin madubin tsafinta har ya buɗi baki zai ce da ita wani abu sai ta dakatar da shi da hannunta mai nuna masa alamun cewa ya shiru markahun sabu sai samu ya tsuguna ya ci gaba da jiranta har sai da ta gama tsatsuba tsatsubanta sannan ta juyo ta dube shi fuskar ta cike da alamun fargaba da damuwa samaratu ta ce ya kai dana na san kana cikin dokin san jin karshen labarin da na baka jiya akan gwagwarmayin mahaifinka to kai sani cewa yanzu babu lokacin yin haka domin na hango wani babban bala'i dake shirin afkuwa gare ka cikin matukar mamaki markahul sabu zai ce menene zai faru gare ni samaratu ta nisa ta ce sarki lumani bai mutu ba kuma yana nan yana shirye-shiryen zuwa nan ya kama ka kuma ya raba ka da masoyiyarka kimbiya sima ko da jin wannan batu sai markahul sabu ya rude ce haba ummina wacce irin magana kike ne haka alhalin su Jafar sun bani labarin cewa Jarumin Hubairu ya murde wuyan sarki Lu'man ya kashe shi Samaratu tace kware ko ya kashe shi amma ka sani cewa Lu'manu na da ruhi dubu yanzu an kashe ɗaya saura 999 yayin da Markawul Sabu zai ji wannan batu sai sake dabarbarcewa ya rikice cikin dimota yace ni ban taba ji an ce mutun na da rai dubu ba anya ko Lu'manu mutun ne idan har ruhinsa dubu ne na rantse da darajarki ko a cikin aljanu ba za a samu hatsabibi kamar sa ba Samara ta bushe da dariya sannan ta ce ai ku kai kuskure domin babbama da babban sa tsaya ka ji sarki Lu'man na da ubangida Ubangidan nasa ko na aljani ne babban takadiri wanda ke shirin mulkar duniyar nan gaba daya sunan sa Boka Shi shine wanda ya kirkiri ruhi dubu ya boye sarki Lu'man a halin yanzu duk duniya babu wani matsafi da ya kai shan horo. karfin sihiri da sanin abubuwan da ke faruwa a duniya ko ina da ina ya kai dana kai sani cewa shamhuru yana da fada a can tsibirin bahar zos inda babu wani mahaluki da ya isa je sai da izinin sa Makahul sabu zai sake duban Samaratu yace to ke ya akai duk kika san waɗannan abubuwa Samaratu ta murmushi tace da can kimanin shekaru 70 baya kakana na goma ya taɓa yin bauta a ƙarƙashin bokashin Shamharu har sai da ya zamo babban hadiminsa yayin da kakan na ya fahimci manufar shimharu ta san mallakar duniya gaba daya sai ya kaurace masa kuma ya dawo gida ya bayyana sirrin shimharu ga ƴan uwansa bisa wannan dalili ne shimharu ya turo dakarunsa da su kashe kakana da dukkanin danginsa gaba daya kaka ta ce kaɗai ta tsira bayan ta haifi mahaifiyata ne ta sanar da ita wannan sirri kuma ta gargaɗe ta da kada ta kuskura ta faɗa kowa mahaifiyata ta tsuke baki bata gaya kowa ba sai da ta haife ni na girma sannan ta sanar da ni ni ma kuma tun daga lokacin ban gaya kowa ba sai kai a yanzu ya kai dana bincike na ya nuna min cewa sarki al'umani zai zo ne nan da kwana 40 ina san lalle ka hanzarta zuwa kogon zuhurum ka debo tsumin dodo kirya ka dawo a cikin mako bi kacal domin mu hanzarta tashin gimbiya sima daga barci ai shagalin bikinku ana kare bikin zan dauke ku da kai da amaryarka da kai ku cin kogon tsafi na inda babu wani mahaluki da ya isa ya shiga balle ya kamo ka batun raguwar abubuwa uku da nace zan faɗa maka su ka sani ba yanzu ba sai nan gaba lokacin da samarar ta zo na azancanta sai markawul sabu zai miƙe zumbur yace yake ummi na na rantse da darajar tsabinki zan tafi zuwa kogon zuhurum yanzu yanzu na kuma zan dawo tare da tsumin kiryanu a cikin kwanakin da ba basu haura sha hudu ba kafin samaratu ta ƙara faɗin wani abin tunin markawun sabus ya sama ya ɓace a cikin gajimare kamar yadda ya sha bakar wahala a wancan karo sa'ad da ya zo kogon zuhurum haka ma wannan lokacin al'amarin ya kasance wannan karan ma wahala ta fi tsananta domin irin masifin da markawul sabu zai shiga sun ninka waɗancan sai da markawul sabu ya suma sau 647 sakamakon mugun artabin da ya sha fama tsakaninsa da mugun aljanu iri-iri da kuma mugayen dodanni lokacin da ya so bakin kofar kogon zuhurum gaba ɗayan jikinsa ya fata-fata akalla za a samu raunuka guda ɗari a jikinsa a lokacin jini na malala daga jikinsa kuma jiri na ɗibarsa yana ganin bishiyoyi da duwatsu dishi-dishi idanunsa na rufewa da buɗewa babbar sa'ar da ya ita ce ya iso kogon zuhurum ne da tsakar dare lokacin kuwa dodo kiryano da matarsa mashamu na cikin kogon zuhurum suna barci kuma kofar kogon a rufe take nan dai markawu sabus ya hau kan wata katuwar bishiya ya kwanta yana numfashi sama sama kamar mai jiran ajali ba zato ba tsammani sai ga wani koren hayaki ya bayyana gabansa al'amarin da ya mutuka firgita shi kenan saboda ya san cewa ƙarshen burin rayuwarsa ya zo domin a halin yanzu ba shi da saurin wani ƙarfi a jikinsa ba zai iya kare kansa daga kowace irin masifa ba nan take koren hayakin nan ya rikide zama mutum bil adama mutumin dogo ne yana sanye da warkin fata a hannunsa na hagu akwai wata siririyar sanda tsafi a hannunsa na dama kuwa wata isga ce babu takalmi a kafarsa dama tsansa kuwa a cike suke da gurayen tsafi gashin kansa fari ne fat ko ina furfura ce ta lullube babu silin bakin gashi guda a kansa akalla shekarunsa sun haura 90 jikinsa amurde yake wato yana da kira karfi kai da ganin sa ka san cewa da can an yi jarumta yayin da markawo sabas ya arba da wannan mutum sai ya bude baki da kyar yace mutum ne kai ko ajjan da jin tambayar sai mutumin ya kyalkyale da dariya sannan yace ni bil adama ne ni ne boka sulbaini ibnu barzo wanda ke zaune a jejin falwas cikin kasar lahari ya kai markawo sabas kai sanin cewa ni bawa ne mai kula da sarauta gidan su gimbi sima. kuma na gaji wannan bauta a wajen mahaifina tun kafin ka haɗu da gimbi asima na haɗa ta da wani bawa na aljani durfus domin ya raka ta su tafi neman wani littafi da ake kira kundin tsatsuma. a sanadiyya hakan ne sima ta haɗu da su jafaru ɗan Ruziyal kuma ta haɗu da jarumi hubairu ma'abocin addinin musulunci tuni gimbi asima ta karɓa addinin musulunci don haka duk sa'ad da ta farka daga dogon barcin da take kana kusantar ta ka kone kurmus halin yanzu na zo ne gare ka domin na taimaka maka ka ɗebi tsumin dodo kiryano mu tafi tare zuwa ga mahaifiyarka bokanya samaratu amma fa ba za mu tashi gimbiya sima daga bacci ba sai bayan na sihirce ta dan kada ta zama ajalinka Sa'a da boka sulbaini ya zo na a sa sai markawo sabu zai ce ya kai wannan boka na ji duk abin da ka faɗa amma ina son ka amsa min tambaya guda ɗaya wai shin menene ribarka idan ka taimaka min har na ɗebo tsumin dodo kirya ko da jin wannan tambaya sai sulbai ne bushe da dariya sannan yace hakika zan samu riba har guda uku riba ta farko ita ce ni ma zan yi amfani da wannan tsumi dan tashin aljani na durfus wanda su Jafar suka shayar da shi ruwan banjin aljanu ya tuntsire da bacci yau kwanansa 180 cib yana barci ba kwa zai farka ba sai an yayyafa masa tsumin dodo kirya ko kuma ranar da su Jafaru suka gama karanta kundin tsatsuma. kafin wannan lokaci kuma akalla nan gaba a shekara 70 riba ta tabi ita ce ina son ka sada da mahaifiyarka bokanya samaratu domin na hada kai da ita na samu damar biyan wata bukata riba ta uku ita ce ina son ne amfani da wannan damar na dauke ku kai da masoyiyarka Gimbiya Sima na mai da ku birnin Laharim ku ci gaba da rayuwarku a can yayin da markawul sabu zai ji wannan batu sai ce ya kai wannan boka hakika na amince ka taimaka min na ɗebo tsumin dodo kirya amma fa ina tsoron butulcin ku na bil adama babu mamaki ka yaudare ni sulbaini ya sake bushewa da dariya sannan ya ce ai idan yaudara ka nake sanyi ba zan so ka sada da mahaifiyarka ba domin ku ita ba cikakkiyar hatsabibiya ce kamata da wannan furci ne markawul sabu ya samu yar nutsuwa a zuciyarsa har ma ya saki jiki da sulbaini nan take sulbaina ya dauko wani garin magani ya sa a raunukan jikin markawu sabus gama sa maganin ke da wuya markawu sabus yaji sabon kuzari ya shige shi tamkar bai taba jinya ba al'amarin da ya mutukar bashi mamaki kenan cikin farin ciki ya miƙe zaune suka ci gaba da hira amma duk abin da ke faruwa boka sulbaina tsaye yake cikin iska sai kace tsuntsu mai fuka-fukai makawun sabu zai ce ya kai wannan boka ina son ka faɗa min bukatar da ke gabanka har kake son haɗa kai da mahaifiyata ko da jin haka sai boka sulbai ne ya bushe da dariya ya ce wannan tambaya taka ta shafi wani hurumi daban da alaƙa ta da ke. al'amari ne wanda ya shafi manyan boka duniya bai shafi jarumai irin ku ba abinda nake so da kai ka ci gaba da jajircewa bisa dukkan bukatarka da ka sa a gabanka domin ka zama gwarzo kuma ka bar abin alfahari kamar yadda mahaifin kallarkul ya bar abin tarihi a cikin al'ummar aljanna ko da jin wannan batu sai mamaki ya marka hu sabus yace ya akai ka san labarin mahaifina sulbaini yake ce da dariya yace shin kana tsammanin akwai wani abu da ya faru a duniya wanda ban san shi ba babu wannan abu kuma ka sani mahaifiyarka ma ta san komai shin bata baka labarin boka shamharu ba aljannan da ke burin mulkar duniya Da gani sai mahaifiyarka mu kaɗai ne muka san da zaman bokashin ba kamar daga sama sai suka ji jance sai kuma ni ni ne cikon na uku ku markahul sabis da subani suka yi waga gabas da yamma kudu da arewa ba su game wannan magana ba daga can kuma sai suka ji an kece da dariya dariyar na ɗaukewa wani gajeren mutum mai irin sufan mutanen birnin sin ya bayyana gare su yana murmushi shekarun mutumin za su kai tamanin da doriya kuma akan wani murgujejen zaki yake ko da sa sai Sulbain ya murtike fuska ya nuna shi da yatsa yace kai kuma waye daga cikin bokan duniya mutumin ya sake bushewa da dariya sannan yace ni ne bokajin shan na birnin sin mahaifin Yalisa yarinyar da ta hada kai da Jafaru suka mallaki kundin tsatsuba ni ma na zo nan ne domin na samu tsumin dodo kiryano dan biyan wata bukata cikin alamun mamaki Sulbain ya dubi Jinshan yace ya kai wannan boka hakika na dade ina jin labarin ka tun kafin na shahara abokanci amma ban taba ganin ka ba a madubin tsafi kuma babu yadda ban yi ba na ganka amma abu ya faskara bokajin shan ya bushe da dariya yace ai ba za ka taba gani na ba a madubin tsafin ka domin nayi sihirin da babu wani boka da ya isa ya san sirri na kamar yadda boka Shamharu ya koye dukkanin al'amuransa tabbas Shamharu ne kadai bokan da nake shakka a duniya kuma na rasa hanyar da zan bi daga bayansa domin na san cewa komai daren dadewa sai ya kashe dukkanin bokan duniya kuma sai ya mallaki gabaɗin mutane da aljanun duniya ba dan Jafar da Elisa sun fara karanta kundin tsatsuba ba da tun ya gama aiwatar da shirinsa abu ɗaya ne zai kawo mana cikas ba komai bane face mu abota addinin musulunci waɗannan mutane suna da ƙarfin shiri da taurin kai sa'ad da boka jinshan ya zo na azancansa sai sulbaini ya ce ya kai jinshan ina ganin cewa inda za mu haɗa kai da ni da kai da kuma Samaratu mahaifiyar wannan aljanin mu iya kawar da boka Shamharu cikin furgici jishan yace wane mu ƙaryar mu ta sha ƙarya Shamharu yayi gaba na baya sai labari ka sani cewa a halin yanzu duk duniya babu tsoho mai shekarun Shamharu mahaifinsa na daga cikin aljanin farko a duniya mahaifin nasa ne ya fara kirkirar tsafi dan haka shiga da tsafi yayi ba kamar mu ba da muka tsinci tsafi da rana tsaka sai da shamhari ya shekara dubu yana koyon tsafi a wajen mahaifinsa sannan kuma ya bazama duniya neman wasu sirrukan tsafin ta hanyar bincike da kansa har ya gano sabbin abubuwa guda dubu waɗanda shi kansa mahaifin nasa bai san da su ba yayin da jinshan ya zo na azancansa sai sulbai ne ya ajiye zuciya ya ce lalle tsafi kogi ne mutum bai isa ya san shi gaba ɗaya ba jinshan ya ce kwarai kuwa ko ma shi kansa shamhurin har yau har gobe bai gama sanin wasu koyoyin sirrin tsafin ba to yanzu ya za mu tsira daga sharrin shamharo tunda dai nufin sai ƙara da mu sulbai ne ya tambaya cikin damuwa ba mu da wata hanya da ta wuce mu mallaki kundin tsatsuba wanda ke tare da su Jafar idan ku muna son mu mallaki wannan littafi dole ne mu samu abubuwa uku abu na farko shine wannan tsimi na dodo kirya abu na biyu shine wani aljani da ake kira Ramna wanda ya kasance hadimin boka shamhar yanzu haka aljani Ramna na tare da Ruziyal mahaifin Jafaru da kuma wani boka washi Hajar al-Mukurus suna can birnin Misra suna aikin rubuta sabon kundin tsatsuba hakika za su kammala wannan aikin a cikin kwana 160 idan har suka kammala Shamharu zai tsaye da su Jafaru daga karatun kundin tsatsuba kuma zai raba su da kundin ya zama na shi kaɗai mallaki kundin tsatsu ba guda biyu in ku ya samu wannan nasara kowa ya shiga uku dole ne mu shiri mu tafi birnin Misra mu kama aljani Ramna kawo dan tsayar da wannan aikin na rubutun sabon kundi idan muna son mu kama aljini Ramna kawo dole ne mu sako jinin zaratan jaruman aljinu guda dubu da jinin zaratan jaruman bil adama guda dubu da kuma jinin manyan dabbobin da guda dubu idan muka hada wannan jini a waje daya sai mu haɗa wani sihiri da zai zamo garin hoda siratacce hoda za mu fesa aljani ramna kago ya bangire da bacci yayin da boka jinshin ya zo na sa sai boka sulbani ya ce tabijan ai ko samu waɗannan jini kala uku ba karamin aiki bane za a sha muguwar wahala da muguwar gogorna jinshen ya ce kwarai kwa sannan ya ci gaba da cewa abu na uku da zamu nemo shine makamin farko da aka kera a duniya aka kisa da shi wannan makami ba komai bane face wata tsafaffiyar adda dake ajiya a can fadar bokashin haru dake tsibirin Bahar Zos idan har muka samu nasarar sato wannan adda muka shafa tsumin dodo kiryano a jikinta zamu iya yakar bokashin haru mu kashe shi yayin da jishan ya zo na azancansa sai Sulbaini yace tabijan ai ko balbus sarkin barayin aljanu bai isa ya shiga fadar sarki Shamharu ya sato wannan adda ba Jinshan ya ce ƙware kuwa yanzu dai mu bar batun adda mu dawo batun tsumin dodo kirya da jini ram da kawo ya za a yi mu mallake su sulbai ne numfasa sannan ya ce ka da kan shawara ta yanzu idan muna so mu samu tsimi da ram da kago dole ne mu haɗa kai mu zama tsintsiya maɗaurin mu guda gobe da safe dodo kiryan da matarsa mashamu za su buɗe kogon zuhurum su fito don tafiya farauta abin da za su ci da zarar sun fito sai mu haɗa karfi mu ukun nan mu je mu yake su mu kashe su mu kwashi tsumin mu tafi na rantse da darajar tsafi duk da cewar za mu haɗa ƙarfi sai mun yi da gaske sannan za mu iya halaka su Karfin dodo kiryan da matarsa mu, ya wuce dukkan tunanin tunaninku ƙarfin mu ba zai kwace mu ba a hannun su sai dai tsabar jarunta da hikima sa'ad da markahul sabus da boka Lubaina suka ji wannan batu sai suka shiru suna nazarin al'amarin kashe gari da safe lokacin da rana ta fara huduwa, sai kofar kogon zuhurum ta bude dodo kiryan da matarsa suka fito daga ciki kowannen su yayi hamma gami da miƙa kai kace manyan dawan yake gurnani mashamu ta daga kanta sama ta shaki numfashi tace kai mai gida ni fa kanshin bil adama nake ji naga alama yau tsotsai ya kawo su masu ƙara kwana kiryan ce haba ai na zaci hanci na ne ke wadarata ni ma naji kanshin su tabbas ko idan muka kama su sai mun yi musu kisan gilla kafin mu cinye su ko dan mu huce takeicin mutuwar yar mazara su mashamu tace kwarai kuwa kawai sai ta fashe da kuka tace mai gida wanda duk ya kashe zarazu ya cuce mu cutar da har abada ba za mu iya dokar ta ba kiriya ne janyo mashamu zuwa jikin sa ya shiga rarrashin ta yace ki daina kuka ai komai rabo ne idan muna da rabo nan gaba zaki samu haihuwa mashamu tace kayya ka dai sani cewa sai na ci bil adama dubu sannan nake samu ciki yaushe rabona da ganin bil adama a dajin na akalla an kai shekaru 20 baya duk wannan hira da kewa kana tsakanin dodo kiryan da matarsa mashamu sumar kawul sabus na nan kan bishiya nesa kadan suna sauraro bayan su dodo kiryan sun gama 'yar hirar su sai suka fara dubo dubo da leke-leke cikin sanda dan su kama bil adaman da suke jin kanshin sa ba a dade da faruwa hakan ba markabul sabus boka jinshan da boka ne, suka rikide suka zama haske uku hasken ya haɗe duka ya dunkule a waje guda ya zama markahu sabus a cikin babbar halitta kawai sai ya duro da kan bishiya ya tare gaban su dodo kirya duk da girma irin na dodo kiryan da matarsa sai da suka zama tamkar akuya a gaban saniya Biye da shekaru 100 baya kiryan da mashamu ba su taɓa ganin aljini mai girma da kwarjini ba kamar wannan wanda ya bayyana a gabansu cikin alamun tsoro Kiryan da Mashamu suka dan ja da baya Kiryan ya ce kai kuma waye ne ya kawo ka nan Ko da jin haka sai markawo sabu zai bushe da dariya cikin wani irin sauti mai kama da kukan jaki yace ni ne aljini markawo sabu nazo ne gare ku dan na yake ku na kashe ku kuma na ɗebi tsumin ku yayin da Kiryan ya ji wannan batu sai dukkan tsoro ya kau daga zuciyarsa ya takarkare ya rushe da dariya wacce ta haddasa kakkarewa bushoyin dajin gaba daya sannan ya dubi markawo sabu zai ce ka ta sha karya, mai ƙara kwana na rantse da darajar tsimi na yau sai mun ga bayanka a nan wajen tabbas kai ne ka kashe mana yar mu zarazu domin naji kanshin ta na tashi daga jikinka markawul sabu zai bushe da irin tasa dariyar har sai da wuta ta rinka fita ta bakinsa. sannan yace ba ni ne na kashe yarku ba amma a sanadiya ta ta kashe kanta nan take markahul sabu zai kwashe labarin duk abin da ya faru tsakaninsa da zarazu ya zayyane musu yana ga ba su labarin suka fashe da kuka gaba da a lokaci guda kuma suka taso masa aka gauraya aka fara artabu duka cizo da yakushi ta ko ina suka rufaro markahu sabus shi ma yawanzu yana mai mayar da martani nan take kasa ta hau girgiza duwatsu suka rinka farfashewa koramu suka rinka fantsama bishiyoyi suka rinka kama da wuta saboda rubdugun da markawu sabus ke yi da su dodo kirya sai da aka shafe kwana bakwai ana wannan fada ya zama na kowannan su ya na mutuka kuma an galabaita ta haika ko ina a dukkunan su jini ne ke zuba a dare na bakwai ne duk suka zube kasa gaba daya suka kura juna ido aka rasa wanda zai iya tashi saboda tsananin galabaita nan fakir ya ne ya dubi masham ya ce ya ke matata ki sani cewa wannan halin da muka shiga sanadi ne na ajalin mu domin koda mun ci nasara akan wannan shedanin aljani ba za mu rayu ba ina son ki ƙara jajircewa ko dai mu kashe shi ko kuma mu yi ragas mashamu ta buɗe baki da kyar tace kware mai gidana ni ma shirin da ki cikin zuciyata kenan kuma ne maka alkawari ba gudu ba ja da baya sai dai na zama gawa anan a can bangaren markawul sabus kuwa kawai sai rikide ya zama haske uku hasken farko ya zama boka jinshin haske na biyu ya zama boka sulbaini haske na uku ne ya zama markawul sabus dukkanin su suka faɗi ƙasa a cikin mawuyacin hali domin duk jikin su yayi kace-kace da raunuka yayin da su dodo kiriyanu suka ga rabewar aljani markawul sabus zuwa halitta uku sai suka cika da mamaki mashamu tace haba koda naji ni kam nayi mamakin irin karfin wannan aljini ashe da halitta uku muke fafatawa mai gida maza mu mamaye su mu gama da su kafin su sake hadewa kafin su damke su tuni sun sake rikidewa sun zama haske uku kuma suka dunkule suka zama katan markabu sabus nan fa aka fara sabuwar gwagwarmaya aka yi ta fafatawa har tsawon wasu kwanaki bakwai daga ƙarshe markabu sabus ya samu nasarar karya wuyan mashamu ya jefar da gawarta tamkar ya wurgi da tsumma ko da kirya ne ga an kashe masa mata sai ya kururuwa mai tsanani wadda ta janyo ƙara wa jejin kai kace aradu dubu ce ta zubo daga sama nan fa ya rarrabin markahu sabus ya damfara shi da ƙasa ya take wuyansa da kafa guda markahu sabus ya fara kakarin mutuwa ba zato ba tsammani sai wata jibgegiyar aljana ta bayyana nan take ta kama kan dodo kiryano ta murde masa wuya take jijiyoyin wuyan nasa suka tsitsinke shi ma ya faɗi kasa matacce a wannan lokaci markawo sabus ya suma sai da jibgege aljana ta yayyafa masa ruwa ya farfado yana farfadowa ya rikide ya zama hasken nan guda uku wato sulbaini da jinshan da suka fita daga jikinsa bayan sun dawo ainihin siffofin su sai suka yi arba da jibgege aljana a zaune ta kura musu ido tana murmushi cikin tsananin mamaki da farin ciki markawo sabus ya rarrafo gare ta suka rungume juna yace yake ummina hakika kin ceci rayuwata da ta boka ba dan kin kawo mana dauki ba da tuni mun zama gawarwaki Samar ta murmushi tace a duk abin da ke faruwa gare ku ina gani a cikin madubin tsafina Markahu Sabas ya janye jikinsa daga nata sannan ya dube ta cikin halin damuwa yace yake ummina yanzu ashe kina da karfi haka kuma zaki iya zuwa nan ki debo tsumin dodo kiryano amma kika banda ina wahala gashi har na kusa rasa rayuwata ko da jin wannan tambaya sai Samar ta ce ya kai dana idan baka fito kai gwagwarmaya ba ya za a yi na san iyakar jarumtaka ya za a yi ka gaji mahaifinka jarumi lakur dole ne ka fito kai karo da maza domin ka zama namijin duniya ka bar abin alfahari markahu sabus ya murmushe ce maganar ki gaskiya ce boka jinshan da boka sulbaini kuwa tuni sun kasa ko motsi banda kallon samaratu ba abin da suke ta tafi da imaninsu sun riga sun tsinke da al'amarinta nan take samaratu ta warkar da raunukan da ke jikinsu tamkar ba su taba illata ba al'amarin da ya ƙara firgita su kenan suka san cewa lalle gaba da gabanta bayan sun samu nutsuwa sai samaratu ta dubi boka jinshan da boka sulbaini tace bana buƙatar bayanin komai daga bakin ku. na san komai dangane da shirin ku da ni da ku babu abin da ya kamace mu sai mu haɗa kai domin mu mallaki kundin tsatsuba na ɗaya wanda ke hannun su Jafaru kamar yadda ka sani dole ne mu mallaki abubuwa uku kafin kundin tsatsuba ya dawo hannunmu abu na farko shine za mu samo makamin farko da aka fara kerawa a duniya wanda ba komai bane face addar da ke aje a fadar Boka Shamharu wannan adda ita ce kaɗai matsalar mu a yanzu domin ban san yadda za mu yi mu mallake ta ba amma ku sani cewa bayan mun samu nasarar kamo aljini ramna kawo zan iya yi mana bincike na gano mafita sa'ad da samaratu ta zo na azancanta sai farin ciki ya kama su boka jinshan saboda ganin cewa samaratu ta gama musu aiki mai wahala na batun hada sihirtaccen hoda